același context, în același cuvânt, avem două sunete care sunt identice uh, sau asemănătoare, atunci se poate întâmpla invers. Unul dintre ele să se modifice, pentru că se devină cât mai diferite, sau există să dispară. Da? Nu poate să dispară. Adică este o discriminare prin dispariția lui. De exemplu, monumentul monumentul, mă rog, din latină se dă într-o Da? Aveam N. N. asta s-a transformat în R. Era același sunet care apărea de două ori. Monumentul, mormânt. din suspirare avem a suspina. Da? În formă veche aveam de două r, suspirare, suspina. Aceeași transformare, prin disimilare. Și un exemplu de disimilare care duce la dispariția unui sunet din fratre, avem frate. Da? Al doilea rând dispare. Adică nu, se, nu mai este locuit de altceva. Fratre, de, de Timor, de altă fratre, dar o mare dar Fratre, frate, dispar. Asta este disimilar. Două fete sunt prea, uh, prea asemănătoare. Sau uh, formosus. Nu, aici nu mai e formosus. <laughs> Este în spaniolă hermoso. Da? Unde? Vedem o primul o s-a disimila, s-a transformat în E, un sunet care este diferit. Termos. În România a dispărut acel clip O, dar nu prin disimila, nu prin disimila, da? A fost alt accident român. Ă, uh, alte transformări de acest tip metateza. Metateza. Metateza presupune inversarea ordinii de apariție a unor sume. Deci pur și simplu își schimbă locul ele. peste o platezi. Sau în uh, cuvântul Wenderis, Wenderis, da? Aveam Weneris dies, adică mine. Prin metadeză ne dă în spaniolă viernes. Da? Rândă, observați, și-au schimbat ordinea de Adică pe m am avut o în față de viernes. Că în român avem vine, da? E râu. Și în celelalte. În spaniolă s-au inversat în cu râu. Viernes, viernes. Foarte bine. Ă, puteți să avem ă, metatese și în ă, limba. Am spus aceste transformări care pot să afecteze și limba contemporană. O metateză ar fi pronunția, să spunem, greșită, populară, de sculptură. În loc de, știți bine că se spune, da? Nu se spune în loc de sculptură, se ruptură. Este o mezateză, adică și-a schimbat locul. Adică aceste transformări nu sunt neapărat istorice, da? Ele pot să afecteze, cu afecteze critic, în loc de critic. Este tot o metateză. Răul își schimbă poziția, critic. Da? De critic. Da, dar <laughs> nu, asta, ca să vedeți că ele nu afectează mai istoria alfabeteze și limba contemporană. Următoarele transformări presupun dispariția sau adăugarea unui sunet unde? La început, în mijloc sau la sfârșitul cuvântului. Dar vom avea șase. Deci, cum să le luăm? La începutul cuvântului, da? Transformări. Dispariția unui sunet la începutul cuvântului. Se numește afereză. Afereză. Deci dispare cum spune la începutul cuvântului. Exemplu. La cână, agnerus, română, miel. Da? Acest A, dispărut cazul României au fost și altele. Da? Acum ne interesează această transformare. Este clar că a fost un an care nu mai este, n-a mai rămas niciun lucru din el. Cum s-a transformat în asta nu ne interesează acum. Da? Miel. Forma de este, de fapt, miel. Adică grupul gân au vedem un lucru este interesant. Da? Ce am putut să dea. În ocasionare a dat a cășuna. Ou care dispare, da? E interesant schimbarea lui, da? A cășuna. Invers, da? Procedăm invers, adică adăugarea unui sunet la începutul plus care afectează toate limbile romanice occidentale. Și anume un E care se adaugă când? Atunci când avem E, E este consecutiv plus S plus consoană. Deci orice cuvânt care la tine începea cu S plus consoană primește în limbile romanice occidentale un E prote, adică o proteză. Exemplu de da? Studiare, studiare. sau prestuda portugheză sau étudier în franceză. Bine, în franceză uh, se adaugă, vedem această proteză, dar după aia dispare sânii, Da? E un motiv pentru care a existat. Scola, escuela, da? Uh, în portugheză este escola, ecol în franceză. Și nu, exemplele nu continuă. Sperare, este espera și așa mai departe, da? această proteză uh, nu mai acționează în franceza modernă. Deci în franceza modernă pot să existe cuvinte care încep cu sunt cu sponsoare. Însă în spaniolă și portugheză nu. Da? Deci în continuare orice cuvântul turcesc damla în română? Damla. Da? Avem un de pentezi. Este un B, o persoană care a avut apărut din nimic, da, așa, este acolo în interiorul cuvântului. Damla, da? Damla, ne dă damla. Pur și simplu, apar nu. Asta este o epenteză. Ehm, la fel, în uh, cuvintele mâine, câine, câine, ele provin din mare, mare, cane. Da? Acel I este un I ependelic, apare târziu, de fapt forma veche, care încă este răspândită regional, forma veche este mine, mine, mine, da? Cu o siguranță este o transformare fonetică normală pentru o transformare a lui A în urmate date era China. Acest tu dispare repede și am avut o formă de textul siml, da, simlare, da, simle, și să dau acel b repede, semble, 呃。 De fapt, în franceză, orice este după vocala accentuată dispare. Deci orice sinal. În franceză se reduce foarte foarte mult. Bun. Uh, Da, deci viridis, viritis verde. Și în, uh, avem o simpom, simpoma lui Sau o uh, vocală pretonică, da, am avut acel exemplu, directus, termină, drept. Da, de data asta a dispărut vocala să mergi până la sfârșitul cuvântului. În momentul în care dispare un sunet de la sfârșit, se produce o apopopă. Apopopă. O apopopă. Exemplu aici ar fi multe. De exemplu, în, în română, orice U final la nest excepții întotdeauna există. Da? Adică ele uh, sunt normal niște accidente genetice și doar că le, nu, uh, nu se duc la toxicii pentru că sunt evitate de alte sau Sigur că dacă avem un grup consonant, nu are loc în copa. În negru se păstrează acel final. Pentru că ar fost negru, se trebuie în grup consonant. Dar în orice alte cazuri, nu avem. Da, dispare acel grup sau uh, mă rog, uh, hai să vedem niște exemple concrete. Pot să spun Da. Să, să facem să o franceză, putem să avem client. oggi pentru ca să cu altele din aceeași paradigmă. Da? Un exemplu, ca să înțelegeți mai bine. Avem uh, seria septembrie, octombrie, noiembrie, da? I. Acel rând din, uh, din octombrie nu este etimologic, da? Dar în octombrie. Și dacă ai la celelalte Da? No, așa era și în latină. E, în română sau nu. De ce? Pentru că octombrie face parte dintr-o paradigmă, da? Pentru valori locale. Și luna în română, lumii, da? Provine din lunare. Întotdeauna, e o ștefone de genitiv, da? Spuneam, lunare, ies, matis, ies, mercurii, ies, globis, ies, veneris, ies. Toate celelalte aveau timp, având în vedere că sâul final dispare în română, în lume, era normal ca din matis Și totuși avem un Singurul motiv, da? Putem să explicăm această formă luni numai uh, ce celelalte zile de săptămâni, marți, miercuri, care nu au unit. Altfel nu avem unit, dar lunea e, da? Condiția inițială pe lume, este imposibil să fie posibil. Nu se poate, da? Chiar nu se poate altfel. Deci asta este analogia, da? Presupune o asemănare cu forme care fac parte din aceeași uh, paradigmă, din același grup. Uh, analogia acționează mult și în, în domeniul uh, morfologiei verbale. În sensul că aceste transformări, aceste transformări fonetice este foarte posibil, mă rog, și nu este foarte posibil, au produs analogie cu alte participii de tipul născut sau crescut. Da? Deci participul trebuie să fie fapt. La fel, în forma de, de efect simplu, trebuia să fie, adică nu trebuia să fie, era. Încă trebuia. Era una veche uh, feciu, da? Feciu, care a fost la, uh, moștenită din latină. Forma făcui a fost refăcută prin analogie alte verbe care au un, un perfect simplu regulat, da? De exemplu, bături, da? Abate, bături, apace, bături, da? Peciul era forma moștenită, formă neregulată. Sau uh, o formă Lina mare, da, este acum M, da, care presupune un difton. Și avea diftong unde? Numai când accentul cădea pe acest A, da? Dar aveam un accent pe E, atunci aveam un difton diftong care este E. Deci, uh, când deci ați trebuit să avem pentru A, M, deci trebuia să avem forme de tip G, care e accentul acolo, M, sau Kain, da? Gen de mine, Exista facilitatea de muzamon, pentru că acel timp era pe rădăcinăcile de esență, Zuzame și din nou juze. Ce s-a întâmplat? Prin analogie, forma adiftongată, de fapt aici forma adiftongată, s-a extins la toată conjugarea. Și conjugarea devine regulată, pentru că am avut o singură rădăcină. O să avem două rădăcini, am și e. Rădăcina e, sigur, e rădăcina care a fost creată prin rădăcină. Ce s-a extins toată conjugarea. Asta s-a mai întâmplat și în română. De exemplu, dacă nu la la pierde, dislocarea lui E putea să aibă loc numai sub accent. Deci, ok, pierd, pierd, pierde bine. Dar la imperfect, în accentul de desinență, trebuie să fie perdeam, perdeam. Dar prin analogie cu forma neregulată de prezent, s-a extins acest binom și la formele de imperfect. Da? Plin asemănat. Bun ales în uh, spaniolă, de exemplu, s-a întâmplat acest lucru și continuare diftongarea care afectează e și o, se produce numai în aceste condiții. Da? Adică spun pierdo, pierde, spero, dar peria. Adică a creat neregularități în, uh, în, uh, în paradigma. Da? Deci asta este analogia. Presupune o asemănare cu un model exact. Thank you.